บุ๊กทูห้าสิบหกอรมุตตาเทคุสเมติอรมุตตาเทคุสเมติความรู้สึก กรซโนเบบีกรซโนเบบีมีความรู้สึกต้องการอยาก สูรวิลี สุรวิลีเรามีความรู้สึก เราต้องการ เราอยากชเวนกวักฟส์สุรวิลีชเวนกวักฟส์สุรวิลีเราไม่มีความรู้สึก เราไม่ต้องการ เราไม่อยากชเวนอาร์กวักฟส์สุรวิลีชเวนอาร์กวักฟส์สุรวิลี กลัว ชิชิ ชิชิ ผมกลัว เมชิเนีย เมชิเนีย ผมไม่กลัว อาร์เมชิเนีย อาร์เมชิเนีย มีเวลา ทรอยส์โคนาทรอยส์โคนา ქაუ მიველა მას აქვს დრო მას აქვს დრო ქაუ მე მიველა მას არ აქვს დრო მას არ აქვს დრო ბა მოწენილობა მოწენილობა თბა ის მოწყენილია ის მოწყენილია თმიბა ის არ არის მოწყენილი ის არ არის მოწყენილი იუ შიმშილი შიმშილი ხუნ ჰიუ მაი ქშიად ქშიად ქუნმე ჰიურუ არ ქშიად არ ქშიად კრაჰაი ნამ წყურვილი წყურვილი ფუოქაუ კრაჰაი ნამ მათ წყურიათ მათ წყურიად ფუ ქაუ მაი კრაჰაი ნამ მათ არ წყურიად მათ არ წყურიად